وين شي شي اشتباه هبري الكسي سوال شين كي يا كسي سخراني داخل مبارا نے پکنا پخشے شي کہ اگر کسی ہفتہ بار زنا بکن ہفتہ قتل ہفتہ نبی بکشے دیگه چبکا الله اکبر هفتہ بس زنا کو مادر بکن فدا ہم اس بے ترو خرافات شان خرافات دروغ محض نشه دروغ شریعت تاسو دروغ نیست این دروغا را گشتن همه سخرانا په مکن وایزا کسی که وایز بود یعنی کسی سخرانی بود عموما سخران خدا وکن که از مسیر منحرف به بخاطر زیبا کردن کلام و دیگه ای ایدیم تا بده آدم تا هفته ده نه ده هفته ده هورکه یا هفته دیشی بوده یا ده دیشی هورکه فلا اکثریه حدیث بیان بود که یک کس نماز مانه این که ثواب این که ثواب این کس خیلی مبلغ بسیار بزرگش بیان کو و ریا کو که دیکھ بھائی خبر کجای تو بحک علما موجودتن تو توی واجه هم هستن و فلانی گفته رب گفته مرا فلانی توی خبر ده که تر گفته گفت فلانی گفته را گفته تر کیا گفته گفت فلانی گفته صدقا سلسله کرسی به نبی کریم نه فلانی گفته راه آره تو ترکیه گفته اون فلانی گفته تا رسیس ترکیه گفته گفت یا شیخ ته چیو اول چی بزرگی و زیرزمینی هست همو دیگه حلقی هست و ذکر و اذکار و سخارانی و واز و تبلیغ و آیا گفتم نه پس زیرزمینی که رسیس شیخ پیرمرد ماشاءالله امامه بزرگ نشان سفید خیلی با نورانی اون دسته تشریف فرمایو و دی حدیث تو انت گفت ها که تر گفته بریم بی گفت من پیم کرد و حتش مردمان واز بانی من بزرگترین ضربت علم حدیث همین جاهل صوفیان جتا یعنی گاهی گاهی به خاطر گرم کورتی مدرسه وای احادیث دروغین جعل کردن مردمان تحویل برده بشدین یک سری داخل مسجد یه مردی که سخرانی کرد زمانی که امام احمد بن حنبل رحمه الله و امام یحیی بن معین امام احمد بن حنبل یکی از امامان چهار امامید و یحیی بن معین کسی در جهر و تعدیل بزرگتری امامی دست بسیار بزرگی ها تیز سخرانی روز جمعه سخرانی کرد که حدیث وان که حدثنا احمد بن حنبل و یحیی بن معین که دین واجه فرما حدیث وان کرده از فلانی تا فلانی تار است به نبی کری وای چو گفته تو هین ثواب پاداش چیزی هم ذکر کرد حدیث وان تمام مجلس هم امام احمد موجود هم یحیی بن معین موجود است استادانی که نامش گرفت نقل کرده یما احمد چارے حیا یا کہ تو ایک پہ جس تھا ائے گو تو جس نطر نہیں بیفتہ تر نہ ہو من نہ گو تھا من نہ گو تھا او تیار صبر کا واج جلسہ تمام باز اس پایان بی سخرانی دس واج کرے کہ گو پرتو کہ بیان کرتا حدیثا کہ تیم احمد ابن حنبل یحیی بن میین کہتی کہ احمد نو یحیی سی ما ہر دو بیان کرتا گپتی ہاں ها نور داد پیسن اس کو طے کہ احمد یحیی تاز بارو دل جام بوش وگانو کی و پس گانو کی و تانه که انتها هم دیگه هم دنی یا دیوی هیه هی نی تانش ما ونی موت چوچی مار تو راه راه دیگه هبر تاب و درد بطره دو بعض یه مخاطر زیبا کردن شیرینی سخرانی و دو بعض هنگات هنچی هست هنگات هنچی سخرانه یا کیه حدیث وان تقریبا چارو جلوته برای تبلیغی گاه احتیاط نکنه کتواجه رفته گشت حضرت علی رهبر بوده و عجب متکلم بوده او بق چی بود امیر بوده <laughs> چند چی دروغی فهمشه کنی خرافاتی پیدا به خاطر زیبا کرده کار بعد یا حجت کرده شه حدیث دروغی فهم کرده و شه خیلی خطرناکه خیلی خطرناک نبی کریم فرمایند که که هر کسی که به من پیغمبر دروغی حدیث نسبت بدن هر کسی دروغی حدیث نسبت به من بدن که من احبر نگفته و مقعده من النار ای چنین شخصی را جای داخل جهنم ش آماده بود دروغی حدیث نسبت به ذات به ذات اقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقیم جهنم را چرا ای که سنگینو بخاطر خاطر شکی چون که شی یحته دروغ بزرگ به صاحب شریعت داده یعنی قرار و به می حضرات جز شریعت قرار داده تمام برای سرای عمل بکنین چیزی که پیغمبر نگفته خدا نگفته، به الله در... دروغی نسبت داده پتا زمان انسان کامل از چیزی مطمئن نه خبر درست خبریو اجازه دیما روایت کرتن نیست مار دونو حدیث ها یا حدیث ضعیفی ہے یا حدیث موضوع جعلی حدیث دروغی پہ بکنی حدیث دروغین و جعلی روایت کرتن گناه و حرام وشی این یعنی چیز اصلا پیغمبر نگفته تا پیمکان دوباره داخل بازار منتشر کن، چه گناه کبیره شی یک حدیث ضعیف حدیث ضعیف و حدیث ضعیف روایت بود برای فضائل جای فضیل داخل حدیث بیان بود که داری که ثوابی هست کس اوابین بوانه 6 سال ثوابی رسه 12 سال ثوابی رسه چه حدیث ضعیفی نه بل وانت تشویق چون ضعیف رایها اما اگر موضوعیت حدیث جعلی یا دروغی یا روایت کرد چنین حدیث روایت جایز نباشه بعض میں حدیث دروغی نه روایت بکنه فزوان انسان کامل مطمئن نه از وقت که خبر من نقل کردن درست خبریو در صورت روایت کرد چنین حدیث شرعا و قانونا دیگه جایز نباشه حرام باشه پس مواظب بید هر حدیثی که چه روایت مکنه چون نبی کریم فرمایند که کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دروغ برای انسانی که کافی ہوگی هر چه اشکون دی من نقل کن تحقیق نکن هر خبر اشکو فلان چی گفت دیم تور دور دیا کلا فلان چی گفت تحقیق کن اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين هر انسان فاسقی دروغ خبر پارش یا هر خبر یا اور دی فورا خبر مزور دی خبر مکه دیوان گرمه دی پنی خبره صبر کم جسپک برای هم راست دروغی اگر راستیت باز هم انسان متوجه بود اما راستی بود اما غیبت مردم بود اجازه رواد نیست بازم دیوان نیستا یا آقا یا مال داده فلانی چی کرده فلانی چی کرده اول دو وظیفه مرا تحقیق کرتین تحقیق برای خبر راست دروغی باید خبر راست در بود چرا تحقیق چرا بکنی تحقیق خاطر شب کنی که نسبت به یک کسی خبر داتا بعد ما بین balki aga habarida wama agar tahqiima kani aga ma tuni kani aga kani durugu wa durug kasira muttaham bi durug korte ham e ham gunahi suizan korten fas jaiz no kasir muttaham bi durug kani fas karsiyo tahqiq kani tahqiq ut habar se sabit bi fulani habar data بعض شي خبر ثابت بود راه دوم چی چاره خبر چنو خبره اگر خبر رسیسته سیاست یا و به نفع مردمت یا خبر بوته گفتی فلانی گفته فلان شخص را کشان در سوره فورا منتقل فلانی به خاطر حفاظتش مواظب بود چه غیبت نو اما خبر داتا غیبت شخصی کرد تحقیقی کو ما خبر راز داره اما خبر غیبت یاد دو راه مارد هست یک ریسا بشه بعد گمام بین دو دیما خبر انتقال داتن جایز نه بس دهن قفل کرد آیا ما رایت کنی ودی شیرینی مجالس ما غیبت کرتے مردمانو زمان مجلس با شیرین بود با سرگرم که نام مردم گشتر بگیری هر چه نام مردم گشتر گشتر بگیری او شیرین تو طولانی تری کنی کشیدی مجلس نماز نماز هم ویل کنی شده حرامش حرام چه الله تعالی داخل قرآن مستقیما غیبت این که شدید ذکر کرده بخاطر شکل حیثیت مردم از بین رود می علامه میگه واجد نامیر بگیرن فلانی کار کرده ای کار کو قیمتی رو کنه چی میکرده جلو چند نفر دو کار زشت میکرده یک کار اول چیو که این ما میحته حیثیت و شخصی در مردم خوردن کرده و اسلام یک دستور بزرگ انسانیتی داد اصلاح بین مردم با همیشه انسان توافق محبت با برادری زندگی کردن وقتی کار کردن مردمان بدبین خیلی حسابی آقا شخصیت پایینه दो अगर मतवजह वो नाम यून गिरफ्तार आमाद वर इंतकाम गिरफ्तिन ये मतमान क्या चीज़ान बदतिन नस्बत दान खुद ब खुद जाम खराब हो समरी से ये जंग समरी से बदबीनी समरी से बदगुमानी समरी से तनफुर अल जाम बारे बेचारी चिक मोहब्बत है बेअतमादी है जो इंसान सरकस एतमाद ने हज़ार कोरते ना क्या दान दी में हज़ारों ताला ने वो बेअतमाद में दो متنفر بزه هم دیگه پا متنفر نه برات سه برات اعتماد نه محبت تنفر هست و سه که آم شخصیت از بین سبک سبک سبک بیری بی عزت بیری و چارویک تریکین چی انتقام گیری شروع بود جنگ شروع بود وقت یک گناه کوچک ای همه سمرات زشت ولا ظاهر بود چرا این کار میکردی حوال بدار خیلی بشکل دلو گره بود جنگان دعوایان کل فتنه از بعض حواران دروغ و حدیث بعدیش این که اگر شخص دیز که حبر دروغی یه حدیث دروغی حدیث یا مثلا سیو یه حدیث که آقای وان دروغی حدیث یا پر دیماتر همین حدیث دروغی نقل کرتے تا سخرانی وقت ولی واعظ کن یا آداب گشت بیان کن یا سخرانی یا سخرانی کن دان حدیث اشکالی هست دروغی حدیثیو پدا بھی حدیث روایت بکن اینو احد الکاذبه یکی دروغ همیشه کسی دروغی حدیث پیم کرده تا جهنم را دومی که همشیو که حدیث دوباره دیمات نقل کن پس شیو که هر حدیثی که اشکوتین هر خبر که اشکوتین دیگه مزورین مگر هر جگه بایر میکنین دل جنب بین مطمئن بین بر حدیث درسته حدیثی گپ درسته گپی پا دی نقل میکنین در این سور مسئولیت ما سبکتر بود در روز قیامت کمتر ما باز خاصه بیم و بزرگترین नबी करीम फरमाएं कि दो चीज़ें जमानत में दी एक जुबान दो शर्मगाह शान हिफाजत भी कहने मैं जामिन जन्नत शुमा हूँ ज़ीरा कुल अक्सर आमाल एक इंसान भी जहन्नम रसेने जुबान है बद जुबान कंट्रोल नबो हवारा जुबान का आखिर भी जहन्नम रसे व बात तरीकी शियो शर्मगाह हिफाजत न करते या हिफाजत न करते शियो की या रायगानी का ये शियो के सरदगरामा تجاوز نکه د هر دو صورت ثروت حفاظت نکرتا الله جل شانو برای صفات مؤمنین ذکر کردن داخل سوره مؤمنون او چیه والا فروجهم یحافظون کسان سرشانگاهان و حفاظت کنیم به هر الله تعالی تمام چیزان دقیق و ظریف بیان کرده الله مواد چی که اول کنه دیگه مواد میدان عمل دست باید